Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvadeset tri veljače 1948. godine u Londonu sastali su se veleposlanici Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nizozemske, Belgije i Luksemburga. Sastanak je sazvao britanski ministar vanjskih poslova Ernest Bevan. Cilj sastanka bio je odrediti što će biti s britanskom, francuskom i američkom okupacijskom zonom u Njemačkoj. 1. siječnja 1947. godine Velika Britanija i Sjedinjene države stvorile su takozvanu Bizoniju, ekonomsku zajednicu američke i britanske okupacijske zone koja se prostirala od Sjevernog mora i Hamburga do Austrije i Alpa. Šest mjeseci kasnije Francuska je pristala pridružiti svoju okupacijsku zonu Bizoniji i nastala je takozvana Trizona Makedonija. Sada se postavilo pitanje kako dalje. Veleposlanici su se dogovorili o dvije stvari. Prvo, da će se tri okupacijske zone zapadnih saveznika uključiti u američki maršalov plan koji je trebao dati sredstva za obnovu Europe. I drugo, da će zapadni saveznici uključiti sve te tri okupacijske zone u bilo koje institucije koje se razviju na zapadu Europe. Dakle, konkretno, to je značilo da su zapadni saveznici prihvatili da se od američke, britanske i francuske okupacijske zone stvori jedinstvena država koja će biti sastavni dio zapadne Europe. Sada je trebalo pričekati na odgovor jedne od pobjednica drugog svjetskog rata, koja ne samo da je imala okupacijsku zonu u Njemačkoj, nego je u srcu te okupacijske zone bio i glavni grad Njemačke. Na taj se odgovor nije trebalo dugo čekati. Prvi dio londonske konferencije završio je 6. ožujka. Za 9. ožujka sovjetski vođa Josif Isarionović Stalin dogovorio je u Moskvi sastanak s maršalom Vasilijem Sokolovskim, zapovjednikom sovjetskih okupacijskih snaga u Njemačkoj i s njegovim političkim savjetnikom Vladimirom Semjonovim. Hladni rat već je uzimao maha u Europi. U veljači 1948. komunistička partija udarom je uzela svu vlast u Čehoslovačkoj. Odluka donesena u prvom dijelu Londonske konferencije činila se odgovorom na te događaje. Godine 1947. Velika Britanija i Francuska sklopile su sporazum iz Dunkerka, kojim su se obvezale na zajedničku suradnju protiv buduće njemačke agresije. Godinu dana nakon tog sporazuma Francuska i Velika Britanija sklopile su Brisalski pakt. Te dvije sile u zemlje Beneluksa sada su stvorile obrambeni savez, ali glavni neprijatelj više nije bila Njemačka, već Sovjetski savez. Sve to uznemiravalo Staljina, i on je odlučio udariti gdje su zapadne sile bile najslabije. William Smeiser u knjizi Od Jalte do Berlina, hladnoratovska borba za Njemačku piše. 31. ožujka 1948. Sokolovski je blokirao vojne vlakove koji su prometovali između zapadnih okupacijskih zona i Berlina, čije putnike i teret nisu provjerili i odobrili sovjetski inspektori. Sljedećeg dana zapovjedio je da nijedan vlak ne smije napustiti Berlin, osim ako zato ne da dopuštenje ured berlinske komandanture. Te su zapovjedi dale sovjetskim vlastima punu kontrolu nad svim savezničkim željezničkim prometom prema Berlinu i iz njega. Zapovjednik američkih okupacijskih snaga u Njemačkoj, general Lucius Clay, odlučio je testirati sovjetsku odlučnost. Berlin je bio podijeljen na četiri okupacijska sektora. Svaka sila pobjednica imala je po jedan. Clay je zapovjedio da se iz američke okupacijske zone na zapadu Njemačke u Berlin uputi vlak. Zapovjedniku vlaka naredio je da ne pristane na zahtjeve sovjetskih inspektora. Clay se nadao da će oni ipak propustiti vlak prema Berlinu. Sovjeti su američki vlak usmjerili na slijepi kolosijek i tamo su ga ostavili. Lucius Clay je zaključio da, kako je rekao, Rusi misle ozbiljno i odlučio se na novi potez. William Smyser piše. Clay je onda zapovjedio da se uspostavi zračni most kako bi se podmirilo potrebe vojne posade u Berlinu. Zračni most ispunio je ulogu za nekoliko dana, njegov je kapacitet narastao na 100 tona dnevno. 10. travnja, manje od dva tjedna nakon što je Sokolovski objavio svoje zahtjeve, on ih je i povukao. Takozvana baby blokada bila je gotova. Promet se ponovno glatko uspostavio. Činilo se da je sve gotovo. Sokolovski je poslao upozorenje zapadnim silama, Klepak pokazao što može napraviti. Ali bio je to samo početak sukoba oko Berlina. 7. lipnja 1948. u Londonu je završio drugi dio konferencije koju je sazvao Ernest Bevan. Rezultat konferencije bio je plan da se uspostavi država sastavljena od francuske, britanske i američke okupacijske zone i da ona bude ustrojena prema načelima koje ovako formulira William Smicer. Zapadne okupacijske zone u Njemačkoj bit će u potpunosti uključene u Marshallov plan – Novo međunarodno kontrolno tijelo za RUR u potpunosti će integrirati proizvodnju toga područja u Marshallov plan. Brzo će biti poduzete akcije da se koordiniraju ekonomske politike u tri okupacijske zone. Savezni oblik njemačke vlade biće prihvaćen u budućoj ujedinjenoj njemačkoj državi, a do tada u zapadnim okupacijskim zonama. Francuska, Velika Britanija i Sjedinjene države neće u potpunosti povući svoje trupe iz Njemačke sve dok u Europi ne bude osiguran mir. Za Sovjetski savez sve je ovo bilo neprihvatljivo. Stalin je želio ujedinjenu Njemačku pod komunističkom kontrolom. Ako ne može biti komunističke kontrole, onda neka ta ujedinjena Njemačka bude i kapitalistička. Sovjetski savez će i dalje imati snažnu ulogu u toj državi. Ono na što Stalin nije mogao pristati bila je podijeljena Njemačka u kojoj bi veći dio te Njemačke bio pod kontrolom zapadnih saveznika. Na sovjetski odgovor nije trebalo dugo čekati. William Smeiser piše. 10. lipnja sovjetske snage pokušale su ukloniti lokomotive i željezničku opremu iz američkog sektora u Berlin. 11. lipnja zaustavili su željeznički promet između Berlina i zapadne Njemačke na dva dana. 12. lipnja zaustavili su na dva dana zbog popravka promet na mostu na autocesti kojem su zapadni saveznici vozilima dopremali ljude i robu u Berlin. Pokušali su zaustaviti veliki postotak željezničkih kompozicija zbog lošeg rasporeda i zaustavili su većinu odlaznog prometa iz zapadnog Berlina, dopuštajući samo vagonima da se vrate na zapad. Pokušavali su ocijepiti berlinsku ekonomiju od ekonomije zapadnih okupacijskih zona. 18. lipnja 1948. godine zapadni saveznici objavili su da će se u tri njihove okupacijske zone uvesti nova valuta, njemačka marka. To je bio potez koji će tek dovesti do još većeg zaoštravanja sukoba između Sovjetskog saveza i zapadnih saveznika. 24. lipnja 1948. Sovjetski savez je u Varšavi okupio zemlje istočne Europe. Sve su one već bile unutar sovjetske sfere utjecaja. Kao odgovor na Londonsku deklaraciju, te su zemlje objavile Varšavsku deklaraciju. Njezine zahtjeve ovako je oblikovao William Smeiser u knjizi Od Jalta do Berlina. Implementacija pune demilitarizacije Njemačke od strane četiriju sila, kontrola teške industrije u ruru od strane četiriju sila, Sporazum između četiriju sila o privremenoj demokratskoj i miroljubivoj vladi za cijelu Njemačku sastavljeno je od predstavnika demokratskih organizacija kao i političkih stranaka. Mirovni ugovor s Njemačkom, koji je u skladu s odlukama u Podznamu, uz povlačenje svih okupacijskih snaga iz Njemačke u roku od godinu dana od sklapanja mirovnog sporazuma, plaćanje svih ratnih odšteta, Stalin je odlučio otići dalje od ove deklaracije. Cilj njegovog pritiska bila su tri okupacijska sektora koje su u Berlinu okupirale oružane snage Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih država. Ako već nije mogao dobiti ujedinjenu Njemačku, Stalin je htio zapadne saveznike izbaciti iz Berlina. Daniel Harrington u knjizi Berlin na rubu piše. U dva sata ujutro 24. lipnja sovjetski službenici objavili su da je željeznička linija iz Helmsteda zatvorena zbog tehničkih poteškoća. Promet nije mogao biti preusmjeren, tvrdili su, bez narušavanja željezničke mreže u istočnoj zoni. Promet cestama i kanalima također je bio obustavljen. Navodeći kao razlog nestašicu ugljena, sovjetski časnici obustavili su opskrbu zapadnih sektora električnom energijom. U zapadnim sektorima bilo je zaliha ugljena za možda 10 dana. Zaokružujući izolaciju zapadnog Berlina, ruski službenici zabranili su prodaju hrane i robe iz sovjetske zone, kako bi, rečeno je, spriječili kolanje zapadne njemačke marke u istočnoj zoni. U međuvremenu osam borbenih divizija premješteno je u borbeni raspored u zonama okupljanja blizu granice. Tako je 24. lipnja 1948. počela sovjetska blokada američkog, britanskog i francuskog sektora u Berlinu. General Clay nije imao izbora nego ponovno pokrenuti zračni most prema zapadnom Berlinu. Ali sada je taj zračni most trebao biti ogroman. Berlin je trebao oko 2500 tona hrane, odjeće, goriva i drugih potrebština na dan prvog dana zračnog mosta američki zrakoplovi prevezli su u Berlin oko 80 tona materijala. Britanski su mogli isprva u Berlin na dan dopremiti samo 44 tone materijala. Blokada Berlina potrajala je do 12. svibnja 1949. U 11 mjeseci zrakoplovi zapadnih saveznika u Berlin su u 277.500 letova dopremili oko 2,3 milijuna tona materijala. Zapadni Berlin se održao, zapadni saveznici nisu se povukli iz njega. Ta prva velika kriza hladnog rata vodila se u zemlji koja se te 1948. jedva održavala na životu, govori profesor povijesti i novinar Novog lista Tihomir Ponoš. Rat je završio u svibnju. S obzirom na intenzitet ratnih sukoba do tog svibnja 1945. bilo je jasno da se na nekakvu običajnu poljoprivrednu proizvodnju uopće ne može ili jedva da se može i računati. Trebalo je nekako prehraniti to stanovništvo. Prvo, kako ga uopće prehraniti, dakle kako dopremiti hranu, a onda i kako distribuirati hranu s obzirom na to da je infrastruktura prometna u cijeloj Europi, pa tako i u Njemačkoj bila itekako uništena i oštećena. Dobar primjer i za to je Berlin. Dakle, bez obzira na to golemo smanjivanje broja stanovnika za otprilike milijun i pol u odnosu na predratni broj stanovnika, prehrana stanovništva bila je apsolutno prva briga okupacijskih vlasti. Oni su izračunali da mogu osigurati nešto malo više od 1000 kalorija dnevno po stanovniku što naravno nije dovoljno. Jedna od posljedica toga je bilo da se čak mjestimično pojavio i kanibalizam u Berlinu. Druga posljedica uništenog Berlina je bila vodoopskrba i katastrofalni uvjeti po pitanju vode, zbog čega je naravno u ljetu u kolovozu izbila epidemija kolere i crjevnih bolesti u kojoj je umrlo oko 4000 ljudi. Negdje krajem godine je procjenjeno da je svaki stanovnik Berlina bio pothranjen i da je imao 6 do 8 kg manje od recimo očekivane težine s obzirom na visinu i doba. Vremenom se to stanje naravno ipak popravljalo i golemu ulogu, zapravo ključnu ulogu u prehranjivanju ne samo Berlina, nego uopće cijela Europe su odigrale Sjedinjene američke države i njihov industrijski potencijal, njihova snažna poljoprivreda i prehrambena industrija, posebno visoko razvijena, u to doba već visoko razvijena industrija konzervirane hrane koja se zapravo relativno lako mogla transportirati na, na velike udaljenosti. Kako je vrijeme prolazilo, situacija je postojala ipak bolja. I onda se dogodio jedan sljedeći paradoks da je hrane bilo, ali ona je bila jednolična. Američki povjesničar Daniel Harrington počinje prvo poglavlje knjige Berlin na rubu koja govori o blokadi Berlina, zračnom mostu i početku hladnog rata ovom rečenicom. Sporazumi koji su podijelili posljedatnu Njemačku na okupacijske zone i Berlin na okupacijske sektore čini se da prkose zdravom razumu. Doduše već 1943. godine Velika Britanija i Sjedinjene američke države počeli su razgovore o uređenju Njemačke nakon njezinog poraza. Vrlo brzo ti su razgovori zaglavili kako zbog birokratskog spora između State Departmenta i Pentagona oko toga tko će imati glavnu ulogu u planiranju podjele poražene Njemačke, tako i zbog neslaganja između američkog predsjednika Franklina Delana Roosevelta i Winstona Churchilla oko toga tko će okupirati koji dio Njemačke. Daniel Harrington u knjizi Berlin na rubu piše. Na čuvenom sastanku s načelnicima Združenog stožera održanom na bojnom brodu Ajova sredinom studenoga 1943. Roosevelt je inzistirao na tome da Sjedinjene države okupiraju sjeverozapadni dio Njemačke. Njegovo stajalište nije imalo veze s Njemačkom, već s Francuskom. Francuska je britansko dijete, izjavio je, i on tu neće prihvatiti nikakve obveze. Nastavio je ocrtavati zone koje je htio u Njemačkoj. Njegovi brzi potezi po zemljovidu National Geographica ocrtavali su golemu američku zonu koja je obuhvaćala područja na istok sve do Berlina i na jug sve do Frankfurta. Rusi će okupirati područje na istoku, Britanci područje na jugu. Naravno da se Winston Churchill nije slagao s Rooseveltovim planom da američke trupe okupiraju industrijski najrazvijeniji dio Njemačke, u kojem su bile i goleme luke, Hamburg i Bremen. Saveznici su uspjeli u listopadu 1943. utemeljiti Europsku savjetničku komisiju, tijelo koje bi trebalo napraviti plan podjele poražene Njemačke. Plan je bio odobren u Jalti. Tamo je Francuska dobila svoju okupacijsku zonu i sektor u Berlinu. 5. lipnja 1945. u Berlinu su se susrela četiri čovjeka. Feldmaršal Bernard Law Montgomery, general Dwight Eisenhower, maršal Georgi Žukov i general Jean de Latre de Tassigny. Ti glavni zapovjednici savezničkih vojski koje su okupirale Njemačku potpisali su deklaraciju o porazu Njemačke i preuzimanju vrhovne vlasti. Tim su dogovorom formalizirane savezničke okupacijske zone. John Sutherland i Diane Canwell u knjizi Berlinski zračni most taj dogovor opisuju ovim riječima. Rusi su dobili poljoprivredu, Britanci tešku industriju sjeverozapada Njemačke, a Amerikanci su dobili lijepe krajobraze južne Njemačke. Na sve je to došlo i čudno rješenje Berlina, koji je kao otok u sovjetskoj okupacijskoj zoni podijeljen na četiri okupacijska sektora. To je bilo od početka pitanja, dakle, što napraviti, kako napraviti, da li stvarati i kakvu novu njemačku državu stvarati. Tu se od starta pokazalo nekoliko problema da je Sovjetski savez imao svoje gledanje na budućnost Njemačke, zapadni saveznici su imali svoje e, gledanje, čemu zapadni saveznici nisu nužno bili jedinstveni, jer Francuska kao jedna od okupatskih sila je zapravo imala nešto veću slobodu djelovanja paradoksalno i od Britanaca i od Amerikanaca jer Francuska nije sudjelovala na konferenciji u Poznamu. Dakle, ona nije bila obvezana završnim dokumentom Poznama pa je mogla malo drugačije djelovati. E, Sjedinjene američke države i Velika Britanija počele su raditi na povezivanju svojih okupacijskih zona negdje 47. najkasnije. U to doba je postalo jasno da se hladni rad zaoštrava on možda još u nekom tom formalnom smislu nije započao, ali bilo sasvim jasno vidljivo da su odnosi između Sovjetskog saveza i zapadnih saveznika sve, sve lošiji i, i lošiji. Sovjetski savez je uz ostalo u to doba i dalje poticao protjerivanje, odnosno istirivanje Njemaca sa svog područja i njihovo slanje na zapad. To je ne bi li tako nešto spriječio, 15. godina nakon toga će izgraditi inače Berlinski zid, ali u onom trenutku im je odgovaralo da se riješi onoga što su smatrali viškom stanovništva, ali jeste dobno prestao isporučivati poljoprivredne proizvode koje je zapravo bio dužan isporučivati u zamjenu za demontirana industrijska postrojenja koje su sa zapara trebali biti slani u sovjetsku Eh, okupacijsku zonu u zamjenu za hranu, drvo, ugljen i drugo čime obiluje sovjetska okupacijska zona, a koja je bila zapravo industrijski bitno slabije razvijena od ovih zapadnih okupacijskih zona. Andrej Gromiko koji je od 1957. do 1985. bio ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza, napisao je svojim memoarima da Sovjetski savez nikada nije htio podjelu Njemačke. U zadnjim godinama drugog svjetskog rata i prvim godinama poraća Gromiko je bio prvo sovjetski veleposlanik u Washingtonu, onda predstavnik u Vijeću sigurnosti tek osnovanih Ujedinjenih nacija te zamjenik ministra vanjskih poslova Vjačeslava Molotova. Povijesni izvori potvrđuju ove Gromikove riječi. Sovjetski vođa Josif Isarionović Stalin imao je i tekakve strateške i ekonomske razloge protiv podjele Njemačke. Njih ovako opisuje William Smeiser u knjizi Od Jalte do Berlina. Stalin nije gledao na njemačko pitanje kao što su gledali Churchill i Roosevelt ili kao što će gledati Truman i Jetli. Anglosaksonci su se mogli povući iza Engleskog kanala i Atlantskog oceana, ali Rusi su s Njemcima dijelili kontinent. Postojala je kopnena zapreka u vidu Poljske, ali Stalin je znao kako brzo Njemci mogu pregaziti tu prepreku. Stalin je želio i trebao ujedinjenu Njemačku. Njegova okupacijska zona imala je malo prednosti. Imala je usku obalu na Baltiku bez velike luke. Šćećin je dan Poljskoj. Osrednje kvalitetno tlo, pješčane močvare Pomeranije, Brandenburške marke i sasko industrijsko područje koje je nekad bilo ponos Njemačke, ali je zasjenjeno rurom. Sovjetska okupacijska zona mogla je proizvesti hranu i nešto industrijske robe, ali ne više od toga. U sirovinama jedine njezine interesantne prednosti bile su uran i jeftin smeđi ugljen, koji je bio niže kvalitete. pored strateških i ekonomskih razloga postao ideološki razlog za ujedinjenu Njemačku. Stalin je smatrao da će ona nužno biti komunistička i prema tome sklona Sovjetskom savezu. S komunističkom Njemačkom Stalin bi u potpunosti kontrolirao Europu. Ali umjesto ujedinjene Njemačke stvorena je podijeljena Njemačka na četiri okupacijske zone. U svojoj zoni Stalin je primijenio načelo tako je ovako opisao Josipu Brozu Titu i Milovanu Đilasu u jednom od sastanaka održanom na kraju drugog svjetskog rata. U ovom ratu nije kao u prošlom, nego tko zauzme neki teritorij, nameće na tom teritoriju i svoj sistem. Svak nameće svoj sistem tamo gdje dospije njegova armija. Sovjeti su negdje od 45. zapravo već, od samog početka, od srpnja, dakle čak već i prije Poznama, u svojoj zoni su bili uspostavili neku vrst središnje vlasti, neku vrst ureda iz kojeg su se kasnije razvijala ministarstva, recimo za promet, za financije, za poljoprivredu i prehranu stanovništva. I već od tada se zapravo razdvajaju te zone i svatko unutar svoje zone gradi strukture kako mu odgovara, a kasnije će se te strukture početi spajati, prerastati i od njih će se stvarati država. Sljedeći taj sovjetski primjer, tako nešto su napravilo svojim zonama i Velika Britanija i Sjedinjene američke države. Velika Britanija osniva u svojoj zoni središnje urede, čelni ljudi tih ureda, koje inače postavljaju Britanci, ali oni nisu Britanci nego, nego Njemci, su utjecajniji od ministara predsjednika u tim zapravo saveznim državama koje su pod kontrolom Velike Britanije. Sjedinjene američke države organizacijski rade nešto drugo i one osnivaju vijeća država koje imaju zakonodavnu funkciju, a onda ta vijeća osnivaju ta središnja državna tijela i osnivaju zajednički međudržavni komitet. Od 5. do 11. rujna 1946. godine Održana je konferencija predstavnika te dvije zone, dakle britanske i američke i tamo je odlučeno da se počnu stvarati zajedničke uprave za financije, promet, hranu i poljoprivredu, te poštu i radio. I to je nekakav u formalnom smislu začetak spajanja te, te dvije zone. Jer se ostalo pokazalo da je sa tako rascijepkanom državom na te četiri zone dosta komplicirano upravljati. Najmnogoljudnija okupacijska zona bila je ona britanska. Bila je velika oko 97 tisuća četvornih kilometara i imala je oko 22 milijuna stanovnika. Naravno, tom broju još treba pridodati i njemačke izbjeglice iz gotovo svih zemalja srednje i istočne Europe. Najmanja okupacijska zona bila je Francuska. Ona je bila velika oko 40.000 četvornih kilometara i imala je oko 5 milijuna stanovnika. Sovjetska i američka okupacijska zona bile su otprilike podjednake. Imale su oko 107.000 četvornih kilometara i oko 17 milijuna stanovnika. Vrlo brzo su zapadni saveznici shvatili da njihove okupacijske zone ne mogu postojati odvojene jedna od drugih. Zapadni saveznici imali su mogućnost koju Stalin nije imao. Oni su mogli spojiti svoje okupacijske zone. I to su i učinili. Američki državni tajnik James Burns u govoru u Stuttgartu govori o potrebi njemačkog ekonomskog ujedinjenja i ekonomskog jačanja Njemačke. To je bio dosta važan trenutak jer to je zapravo formalni i definitivni prekid sa ovim planom koji se uglavnom zapravo nikada nije do kraja niti provodio, niti ga je bilo moguće provesti uz ostalo zato što je Njemačka trebala proizvoditi želje za čelik i za obnovu drugih europskih e, zemalja koje su bile uništene, a u prosincu 1946. godine britanski ministar vanjskih poslova Bivajn i američki državni tajnik e, Burns postižu dogovor o ekonomskom ujedinjenju Njemačke koje stupa na snagu 1. siječnja 1947. godine. I to je zapravo nekav trenutak u kojem možemo smatrati da se stvara ta bizon ili bizonija, kako su ju zvali, dakle početak ujedinjenja dvije od e, četiri okupacijske zone. U svibnju 1947. godine Sjedinjene države i Velika Britanija stvaraju ekonomsko vijeće Bizonije. To je na neki način začetak vlade koja bi se duše bavila samo ekonomijom, ne politikom, ali to je začetak nekakve vlade. A u ožujku 1948. godine postignut je dogovor o tome da se Bizoniji priključi francuska zona i nakon toga govorimo o tri zoni ili o trizoneziji, čak po jednoj popularnoj pjesmi iz eh, tog vremena. Tri tjedna nakon što je usvojena monetarna reforma. Monetarna reforma je usvojena nakon i ne toliko dugih pregovora i zbog činjenice da se shvatilo da je Reichsmarka vrlo nestabilna, a da za ekonomiju i stabilnosti države i društva da je potrebna jaka, stabilna, solidna valuta kojoj ljudi vjeruju i tada je uvedena upotrebu njemačka marka tri tjedna nakon toga je na neki način ta trizonija u potpunosti profunkcionirala, a zanimljivo je da je samo tri dana nakon toga započela blokada Berlina. Stalin je smatrao da je Ujedinjena Njemačka strateška nužnost za Sovjetski savez čak i kapitalistička ujedinjena Njemačka njemu je odgovarala. Ona je morala imati bliske veze sa Sovjetskim savezom i one bi omogućavale projekciju sovjetskog utjecaja duboko u europski kontinent. Ali ako je Stalin mogao birati, onda Ujedinjena Njemačka po njegovom ukusu ne bi bila kapitalistička. Već u ljeto 1943. u Sovjetskom savezu osnovan je od emigranata iz Njemačke, uglavnom članova komunističke partije, Nacionalni komitet za slobodnu Njemačku. Kako je Crvena armija napredovala po njemačkim zemljama, tako su u njih odmah iza crvenoarmejaca dolazili članovi tog komiteta. 30. travnja 1945. na dan kada je Adolf Hitler počinio samoubojstvo, u Berlin je stigla grupa Ulbricht, koju je vodio Walter Ulbricht, stolar koji je od 1923. bio član Centralnog komiteta Komunističke partije Njemačke. William Smyser ovako opisuje čovjeka koji će postati najvažnija osoba u sovjetskoj okupacijskoj zoni. Birajući Valtera Ulbrichta za svog čovjeka u Njemačkoj, Stalin je izabrao osobu koja je nalikovala na njega. Ulbricht nije bio popularan, ali znao je kako ostvariti kontrolu. Njegov prodoran glas i teško razumljiv saski naglasak nisu mu omogućavali da postane uvjerljivi govornik, čak i da je to i htio postati. Ali njegova je snaga bila u organizaciji. Sudjelovao je u organiziranju komunističke partije Njemačke nakon Prvoga svjetskog rata i postao je komunistički zastupnik u njemačkom parlamentu u zadnjim godinama Weimarske Njemačke. Kada je Stalin tijekom 20. godina htio preoblikovati partiju iz sindikalne organizacije orijentirane prema radnicima u tvrdu i kadrovski ekipiranu stranku spremnu za infiltraciju i upravljanje događajima iza scene, on se oslonio na Ulbrichta, čiji je komunistički nadimak bio Cele ili «čelija». Ulbricht i njegovi ljudi brzo su uspostavljali vlast u sovjetskoj okupacijskoj zoni. Naputak je bio jednostavan. Sve mora izgledati demokratski, ali stvari moraju biti čvrsto u našim rukama. Postoji jedan razgovor između Staljina s jedne strane, jugoslavenskih i bugarskih komunista s druge strane iz 1946. godine, kojim je Stalin zapravo nagovijestio ono na čemu su oni radili od 1945. godine, a to je da stave cijelu Njemačku pod svoju kontrolu. Njegov plan je bio jednostavan i pogrešan. Njegov plan je bio da se što je moguće više podkopa britanska okupacijska zona, jer je smatrao da, da će Britanci možda i najteže slomiti. Amerikanci mu nisu bili toliko veliki problema, odnosno on je to tako mislio, zato što je bio uvjeren da će se oni u roku od godinu, dvije, najviše tri, tako i onako i sami povući. Na Francuzi nije uzimao u obzir kao naročito ozbiljan faktor. Međutim, Pokazalo se da stvari zapravo nisu baš takve i to se pokazalo i u samoj sovjetskoj okupacijskoj e, zoni. Sovjetski savez je dakle već u lipnju 1945. godine, svega nekoliko tjedana nakon završetka drugog svjetskog rata, donio dekret o osnivanju antifašističkih demokratskih stranaka. To su osnovi bile četiri stranke, komunistička partija, socijaldemokrati, CDU, odnosno demokršćani i liberali organizirani u FDP. U travnju 1946. godine došlo je do ujedinjenja komunista i velikog dijela socijaldemokrata iz sovjetske okupacijske zone. Te dvije stranke su inače imale oko milijuni 300 tisuća članova i njihovi čelnici Pik sa strane komunista, Grotevol sa strane SPD-a su dogovorili to ujedinjenje i stvorili su SED, dakle ujedinjenu socijalističku stranku koja je zapravo bila na vlasti ono, u Istočnoj Njemačkoj do kraja postojanja Istočne Njemačke. I u listopadu 1946. organizirani su izbori u sovjetskoj okupacijskoj zoni na kojima se dosvaja oko 50% glasova. Međutim, izbori nisu bili organizirani samo u sovjetskoj okupacijskoj zoni, nego je postao i Berlin kao zapravo zasebna okupacijska zona gdje su 46. također organizirani izbori i na njima je sed te četiri stranke jako loše prošao. Dakle, socijaldemokrati Berlina se nisu ujedinili sa komunističkom partijom Njemačke. Socijaldemokrati su pobjedili na tim izborima osvojuši 48%, a SED je bio treći od te četiri stranke sa nekakvih 19%, ali sa samo 23 od 130 mjesta u Berlinskom gradskom vijeću i doživjeli su zapravo jako, jako težak poraz. Za razliku od Sovjetskog saveza koji je htio ujedinjenu Njemačku pod njegovom kontrolom, Velika Britanija i Sjedine države htjele su ujediniti barem svoje okupacijske zone. Na to ih je natjerala potreba da se njihov dio Njemačke barem kako tako osposobi za samostalan život. Siromašne i očajne britanske i američke okupacijske zone bile bi idealno mjesto za širenje komunističkog utjecaja. I 1. siječnja 1947. Velika Britanija i Sjedine države stvorile su Bizoniju, ekonomsku zajednicu američke i britanske okupacijske zone koja se prostirala od Sjevernog mora i Hamburga do Austrije i Alpa. Središte Bizonije bio je Frankfurt. Bio je to samo početak. Francuska okupacijska zona odmah je dopustila trgovinu s Bizonijom. 21. 7. lipnja 1947. francuski veleposlanik u Washingtonu obavijestio je državnog tajnika Georgia Marshalla da je Francuska spremna pridružiti svoju okupacijsku zonu Bizoniji. Tako su udareni temelji onome što će iz šale biti nazvano Trizonija, ekonomska zajednica britanske, američke i francuske okupacijske zone. Za Sovjete to je bio znak za uzbunu. Jedan od razloga za blokadu Berline je bila i ta želja da se slome saveznici i ta tvrdnja Molotova što se odnosi na Njemačku odnosi se na Berlin, što se odnosi na Berlin odnosi se na Njemačku, pa bi prema tome ovladavanje Berlinom po njemu značilo ovladavanje Njemačkom. Berlin, dakle, okupacijske zone Britanaca, Amerikanaca i Francuza su bile zapravo dosta ranjive. Su one bile u potpunosti okružene sovjetskom okupacijskom zonom. Valja imati na umu da je tri dana prije početka blokade uvedena njemačka marka, koja je zapravo bila snažan instrument i na putu prema novoj državi, ali je koja je zapravo u nekom propagandnom smislu pokazivala slabost sovjetskog modela u njihovoj okupacijskoj zoni, jer je oko 250 milijuna maraka bilo prebačeno u Berlin za tamošnje potrebe i iako su Sovjeti inzistirali da samo njihova valuta može biti valuta koja se koristi u njihovoj okupacijskoj zoni, pa tako u njihovoj berlinskoj okupacijskoj zoni. Njemačka marka je trenutno postala omiljena kod svih stanovnika bez obzira u kojoj okupacijskoj zoni su živjeli. Nadalje, razlog za blokadu Berlina bio je vojni odnos snaga. Nakon završetka drugog svjetskog rata zapadni saveznici su zapravo slabili svoje snage u Europi, oni su pokrenuli demobilizaciju i razvlačenje golemog broja ljudi, što Sovjetski savez nije učinio. U samom Berlinu su Britanci, Njemci i Francuzi imali oko 23-24 tisuće vojnika, a Sovjeti su u svojoj okupacijskoj zoni, uključujući i svoj dio Berlina, imali oko milijun pol ljudi. U svojoj u okupacijskoj zoni Amerikanci su imali 95 do 100 tisuća ljudi, od toga je na borbeni sastav otpadalo ne više od 30-31 tisuće ljudi, ostalo su bili zapravo ljudi koji su radili brojne administrativne poslove. U tom trenutku cijela američka vojska nije brojala više od 600 do 650 tisuća ljudi. Oni su se uzdali, doduše Amerikanci, u to da ako do nečega dođe da oni imaju atomsko oružje, što drugi u tom trenutku Ovaj, još nisu imali, ali su im objektivno na, na terenu situacija im objektivno na terenu nije išla u prilog jer je Sovjetski savez bio nevjerojatno dominantan u kopnenoj vojsci, a baš nije bilo realno očekivati da će se baciti atomska bomba na e, Zapadni saveznici osam su tjedana čekali da njihove trupe Crvena armija propusti u Berlin. Kada su te trupe došle u glavni grad Njemačke, postavilo se pitanje njihovog opskrbljivanja. Berlin je bio skoro 200 km daleko od granice zapadnih okupacijskih zona sa sovjetskom okupacijskom zonom. Dva su puta bila do Berlina, kopneni i zračni. Zapadni saveznici tražili su neograničeni pristup kopnom do Berlina. Sovjetski maršal Žukov odgovorio im je da ne zna što bi to trebalo značiti. Na kraju je dogovoreno da će zapadni saveznici svoje trupe u Berlinu opskrbljivati samo preko autoceste Helmstedt. Promet na toj autocesti nadzirat će samo sovjetska vojna policija. Ona će imati ovlasti upravljanja prometom i zaustavljanja vozila kako bi provjerila dokumente o i putnika. Pored cestom, kopnom se moglo i vlakom do Berlina i na željezničkim prugama koje su vodile do Berlina, sovjetske vlasti zadržale su pravo kontrole. Daniel Harrington ovako opisuje dogovore oko zračnog puta do Berlina. Svi su se složili da će aerodrom Tempelhof biti pod američkom kontrolom. On je i bio u američkom sektoru. Bilo je zbrke oko aerodroma Štaken i Gatov. Britanski general Vicks mislio je da bi Gatov trebao biti sovjetski, a Štaken britanski. Žukov je odgovorio da zemljovidi kažu drugačije. Njih dvojica ostavili su to pitanje za kasnije. Ono će kasnije i biti riješeno, i to onako kako je htio Žukov. Kada su podijeljeni berlinski aerodromi, sljedeće pitanje je bilo kako do njih doletjeti. Amerikanci su željeli letjeti posvuda u trokutu ograničenom Berlinom, Hamburgom i Frankfurtom. Žukov je inzistirao na zračnom koridoru širokom 20 milja, koji bi se protezao od Berlina do Magdenburga. Tamo bi se on podijelio. Jedan krak bi išao do Hanovera, bio bi to britanski koridor. Drugi krak išao bi do Frankfurta, to bi bio američki koridor. Na kraju tri su zračna koridora vodila iz Berlina, dva već dogovorena, ona prema Frankfurtu i Hanoveru i jedan novi, onaj prema Hamburgu. Sovjetske okupacijske vlasti nisu sve do kraja 1947. godine pravile problema zapadnim saveznicima oko ulaska i odlaska iz Berlina. Onda se sovjetska politika počela mijenjati. Kada je postalo jasno da će se od britanske, francuske i američke okupacijske zone stvoriti ujedinjena cjelina i da posjeratni mir prerasta u hladni rat, sovjetske okupacijske vlasti počele su stezati obruč oko zapadnih saveznika u Berlinu. 24. lipnja 1948. Taj obruč prerastao u blokadu. 24. lipnja 1948. godine Sovjeti su dakle blokirali sve kopnene prilaze Berlinu i vodene. Dakle, presjekli su, onemogućili su i željeznički put prema Berlinu i cestovni. Jedino što je preostalo bili su zračni koridori. E sad tu valja imati na umu da nisu postojali nikakvi ugovori između saveznika po pitanju kopnenih puteva prema Berlinu. To je nešto što je na neki način olakšalo stanje Sovjetima. Oni su i nekoliko mjeseci prije blokada započeli stvarati probleme sa pretresima kamiona, sa pretresima vlakova, sa time da vlakovi ili kamioni mogu iz Berlina, ali ne mogu u Berlin. S druge strane, postojao je sporazum koji se ticao zračnih koridora postojala su tri zračna koridora kojima su zapadno-saveznički zrakoplovi mogli sletati na Tempelhof, na, dakle, na Berlinsku zračnu luku. Situacija je u Berlinu bila dosta teška i nezgodna nakon blokade. Ispostavilo se da stanovništvo, to je riječ oko 2 milijuna stanovnika, imaju hrane za 36 dana, a ugljena i nafte za 45 dana. Američki general Clay, koji je bio na čelu američkih okupacijskih snaga u Njemačkoj je zaključio da neće pustiti Berlin, ni u kojem slučaju. Kada je Sovjetski savez blokirao sve kopnene i riječne puteve prema Berlinu, zapadnim saveznicima ostala su samo tri zračna koridora prema Berlinu. General Lucius Clay, inače inženjerac, pitao je generala Curtisa Lameja, zapovjednika američkog zrakoplovstva u Europi, mogu li njegovi zrakoplovi prevesti u Berlin hranu, ugljen, ali i druge stvari potrebne blokiranom gradu. Lamej je odgovorio, oni mogu prevesti što god hoćeš. Kle onda zatražio da mu američko zrakoplovstvo osigura opskrbu zapadnih okupacijskih sektora u Berlinu. Britansko zrakoplovstvo odmah se pridružilo toj operaciji. Za njezinog zapovjednika Lame je postavio generala Williama Turnera, koji je u drugom svjetskom ratu zapovjedao zračnim mostom kojim se preko Himalaja opskrbljivala Kina. Saveznički piloti tu su rutu nazivali grba. Turner se odmah suočio s nizom problema. Jedan od njih bilo je gomilanje zrakoplova u zračnom prostoru iznad aerodroma, posebno Tempelhofa u Berlinu. Najgore je bilo na crni petak 13. kolovoza 1948. Taj crni petak ovako opisuje Daniel Harrington u knjizi Berlin na rubu. Vrijeme toga dana bilo je loše. Radar nije mogao probiti kišu koja je zalijevala Tempelhof i kontrolori u kontrolnom tornju nisu mogli vidjeti pistu. C-54 preletio je pistu popločenu pločama probušenog čelika i slupao se eksplodiravši u vatrenoj lopti, dok se posada pokušavala skloniti na sigurno. Sljedeći Skymaster dugo je slijetao i kočio tako žestoko da su mu eksplodirale dvije gume. Još se jedan obrušio iz oblaka na betonsku pistu koja se još gradila i preokrenuo se na leđa, oštetivši stajni trap i krilo. Kontrolori su počeli gomilati zrakoplove u zraku. Uskoro je njih dva tuceta u gustim oblacima kružilo oko aerodroma, a još ih je dolazilo. Kontrolori nisu dopuštali da polete C-54 koji su iskrcali teret, jer su se bojali da će oni samo povećati rizik od sudara u zraku. Pred Turnerovim očima zračni most bližio se potpunom zastoju. Dok je slušao radijske pozive od tjeskobnih posada koje su pokušavale saznati što se događa, on je mogao čuti kako se zračni most raspada. U tom je trenutku priznao, zavrnuo bih tada vratom i svojoj baki. Zapovjedio je da se svi zrakoplovi u zraku vrate u baze na zapadu, zabranio je gomilanje zrakoplova u prostoru iznad aerodroma i zatražio je da mu se pošalju najbolji kontrolori leta. Turner je shvatio da je ključ za održavanje redovitog zračnog mosta koji može opskrbiti sektore zapadnih saveznika u Berlinu čvrsta kontrola kontrolora leta. Svaki je let bio planiran do u detalja. Piloti koji se nisu mogli držati plana leta saznali su zašto je nadimak Williama Turnera bio bič. Tko je zakasnio na slijetanje više nije mogao kružiti iznad aerodroma. On se morao s teretom vratiti na zapad Njemačke i čekati novu prigodu za polazak prema Berlinu. Naime, kako su Sjedinjene američke države dramatično i drastično smanjile svoje vojne efektive u Europi, oni su imali zapravo veoma mali broj transportnih zrakoplova koji su mogli letjeti prema Berlinu. Oni su izračunali da oni sa svojim tadašnjim efektivama koje su imali mogu dnevno isporučivati oko 300 tona. Odmah su se obratili za pomoć i Britancima i njihovom rafu Raf je bio u nešto boljoj formi, on je mogao isporučivati 400 450 tona dnevno. Međutim, u tom trenutku je trebalo dnevno isporučivati oko 1500 tona hrane, dakle od brašna pa nadalje, i oko 3500 tona energenata, dakle ugljena i nafte, benzina, dizela, čega li već treba. Uspjeli su čak u dosta kratkom vremenu to podići sa inicijalnih 700 na 1000 pa na nekakvih 1500 tona i u relativno kratkom roku su oni uspjeli doći do nekakvih željenih količina a onda su shvatili da dolazi zima. Onda su shvatili da ona količina od oko 3500 tona ugljena i nafte nikako ne može biti dovoljna. I da treba što je moguće prije početi dopremati što je moguće veće količine posebno ugljena kao glavnog ogrijeva i pripremiti stanovništvo za zimu. Kralješnicu zračnog mosta činili su zrakoplovi tipa C-54 Skymaster. Oni su mogli nositi oko 10 tona tereta. Kle je tražio sve više i više zrakoplova, američko zrakoplovstvo je u pravilu ispunjavalo njegove želje. U američkoj saveznoj državi Montani izgrađena je replika kontrolnih tornjeva berlinskih aerodroma i koridora za let prema tom gradu kako bi se mogli uvježbavati novi kontrolori leta i piloti. Dobrovoljci radnici iz Berlina izgradili su aerodrom u Tegelu u francuskom sektoru i izgradili su još tri piste na aerodromima Tempelhof u američkom sektoru i Gatov u britanskom sektoru. 31. kolovoza 1948. zračni most uspio u Berlin dopremiti 3100 tona hrane, ogrijeva i drugih potrebština za stanovnike triju okupacijskih zona. U prosincu zračnim mostom dopremalo se oko 4500 tisuće tona tereta na dan. Do proljeća 49. zračnim mostom u Berlin je stizalo više od 8000 tona tereta na dan. Sovjetska blokada nije uspjela otjerati zapadne saveznike iz Berlina. 31. siječnja 1949. Ernst Reuter, čelnik uprave američkog, britanskog i francuskog sektora u Berlinu, izjavio je Drew Middletonu, dopisniku New York Timesa, ove riječi. Rusi znaju da ne mogu blokadom dobiti Berlin. Sada će početi tražiti izlaz. Izlaz su Sovjeti našli tek u proljeće 1949. Govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. Na kraju, na vrhuncu Zračnog mosta, oni su postigli više od 10.000 tona dnevno. Dakle, oni su postigli to da su za vrijeme tih nepunih godinu dana, koliko je zračni most trajao, dnevno uspjeli isporučivati oko 9.000, nešto malo manje od 9.000 tona svih potrebština. Isporučivalo se apsolutno sve. Nije samo ta riječ o ugljenu, nafti, brašnu, masti, šećeru. Mislim, bila je riječ o bilježnicama za djecu, o dječjim igračkama, tiskarskim bojama, sve, apsolutno sve što jednom dvomilijunskom gradu treba. Organizirano je oko 200 tisuća letova i na kraju je Sovjetski savez bio, iako je on pokušavao i taj se sam zračni lift ometati nekim pritiscima i traženjima da se određena postrojenja koje su važne za sigurnost zračnog prometa izmjeste iz sovjetske okupacijske zone koje su koristili zapadni saveznici, ali na kraju ovaj, Sovjetski savez mora odustati 12. svibnja 1949. i nekoliko minuta nakon što je blokada dignuta u grad je ušao prvi britanski kopneni konvoj koji je naravno čekao na doma grada. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojumčić. Emisiju snimila Marija Pečnik-Kvesić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.